salimos listos, fino y exquisito. Vamos la disco, tomando algo rico, se me abre el apetito y los culos dando brinco. Culo, culo, culo, culo, culo dando brinco. Tomateando de las 12, en un reno 12. Las gatas me conocen cuando estoy medio 14. El bajo pa' que pose y la chapa pa' que goce. Apura pa' te roce, apura pa' te roce. Fumo un piripiroco y me pongo como loco. Ella no quiere piropo, ella quiere tomar coco, miñera y la cuelga piola mientras va rapando el En serio, con una cuatro y medio, la jarra con remedio, con el punto de intermedio, prendo un sound y marido de Janeiro, de este lado del hemisferio, está en el piso Lazairo. Tomateando de las 12, en un reno 12, las gatas me conocen cuando estoy medio 14, el bajo pa' que pose y la chapa pa' que goce, apura pa' te este roce, apura pa' te este roce.